200 200 200. ayet kerime diyor ki ve imme yenzaganneke mineşşeytani nezgun festaiz billah innehu huve semi'un alim buradaki yenzaganneke mineşşeytan ey iblis ve da iblisin cinsi dışında olan insan biliyorsunuz şeytanlar iki cinstir bir insani şeytan insi şeytan bir de cinli şeytan Burada diyor ki birisi sana karşı sana karşı herhangi bir kötülükte bulunmak istediği zaman ve seni kızdırmak istediği zaman tamam mı? İster vesveseler vesveseler ile olsun, ister sözle. Vesveseyi genelde kim yapar? Cinli şeytanlar yaparlar. Fiili şeyleri kim yapar? Genelde insani şeytanlar yapar. Her iki cinsten diyor bunlardan birisi sana karşı böyle bir tavırda bulunursa diyor hemen diyor ki ne diyor? Festaiz billah. Ey o cinni şeytandan ve insani şeytandan Allah'a sığın. O kişinin şerrinden Allah'a sığın. Ve kişi sinirlendiği zaman "Auzu billahi mineşşeytanirracim" dediği zaman Allah'ın izniyle onu gerçekten manasını bilerek telaffuz ediyorsa Allah Celle Celaluhu o kişiyi o şeytanın vesvesesinden onu koruyor. İnnehu semi'un alim. Hey Allah Celle Celaluhu bu şahısların sana yapmış oldukları bu tür hareketler, vesveselerden veyahut da fiillerden ey eziyet verici fiiller, fiiller ne yapıyor? Allah Celle Celaluhu onları bildiği gibi aynı zaman işitiyor. Yani Allah katında hiçbir zaman zayi değildir. Hem bunlar hem dünyada hem ahirette bu kişiler bu şahsa karşı yapmış oldukları bu tutarlarından dolayı Allah Celle Celaluhu onları affetmezse, ey tövbe etmezseler onları cezalandıracak. Diyor ki innellezine takav. Kimdir muttaki olan insanlar? Genelde hakkıyla iman edip, hakkıyla iman edip, iman ettikten sonra Allah'ın haramlarından sakınarak Allah'ın emirlerini yerine getiren kişi nedir? Bu kişiye muttaki denilir. Ve buradaki muttaki demek, takva demek, ey korunan demek. Neden korunur? Ey haramlardan korunur. Emirlerini yerine getirerek haramlardan korunan kişi, o kişi nedir? Muttaki sayılır. اِذَا مَسَّهُمْ تَائِفُ مِنَ الشَّيْطَانِ Tamam mı? Diyor ki buradaki taif Taifun genelde nedir? Çoğunluktur. Yani çoğul kelimesidir. Taifa olursa tekildir. Ve bu taifa biliyorsunuz müennettir, taifun müzekkerdir. Ve biliyorsunuz cinler arasında, insanlar arasında müzekker ve müennet şahıslar olduğu gibi cinler arasında da hem müzekkeri var hem de müenneti var. Ey dişi ve erkeklik söz konusu. Burada diyor bu takva sahibi olan insanlar ey Allah'ın haramlarından sakınıp emirlerini yerine getiren kişiler diyor şeytandan bir kısım veyahut da bir şahıs veyahut da bazı şahıslar ona vesvese veyahut da eziyet verdiği zaman ne yapar? O kişi tezekkeru. Ey Allah hemen Allah'a anarlar. Ve Allah Celle Celaluhu'nun burada azabı ondan sonra ona karşı yapacağı olan veyahut da ondan o kişilerden dolayı alınacak olan intikamdan dolayı ne yapıyor burada? Hemen hatırlıyorlar ve gayet mütedil bir şekilde davranıyorlar. Ey onlar da galayana gelerek ona eziyet veren kişiye ne yapmıyor? Onun gibi ona karşı o eziyetle karşılık vermiyor. Çünkü bir kişi sinirlendi, seni sinirlendirdiği zaman aynı aynı sinirle ona karşı cevap verirsen o zaman senin o kişiden farkın kalmıyor. Öyle değil midir? Genelde Müslüman olan bir kişi cahillere karşı veya da cahillere nazaran bambaşka bir hali var. Özellikle davetçi, ilim talebesi, alim olan insanlar. Çünkü daha bundan önceki sözlerimize ne demiştik? Ali ve Selam, onun ahlakı Kur'an idi. Ey Allah'ın emirlerini yüzde yüz yerine getirip Allah'ın sakındırdığı şeylerden de yüzde yüz sakınmasıyla ahlakı ne olmuş oluyor? Yüzde yüz Kur'an olmuş oluyor. Ve Ummen Aişe'ye sordukları zaman ahlakını sordukları diyor ki onun ahlakı Kur'an'dan başka bir şey değildi. Burada diyor ki ve an Süleyman bin Surdin kâle istebbe raculâni